wa ta'ala zimfikie alisema alayhi salatu wassalam alisema hakika Allah subhanahu wa ta'ala ako na watu wake wakauliza wale masahaba ridwanullahi alaihim ajmain waman hum ya rasulullah hawa watu wa allah subhanahu wa ta'ala ni wakina nani kisha rasul alayhi salatu wasalam akawajibu wale masahaba kwa kusema hum ahlul quran watu wa allah subhanahu wa ta'ala ni watu walioshikamana na Qur'ani kwa kuisoma na kuifanyia kazi hao ndio watu wa Allah subhanahu wa ta'ala wa khasatuhu na ni special kwa Allah subhanahu wa ta'ala watu hao Naam hii ndio inatufungulia maudhui yetu ambayo kwamba tutaiangazia leo ama maudhui ni wakati gani mtu atakuwa miongoni mwa ahlul Qur'an hiyo ndio maudhui yetu ya leo mtu atashikamana na vitu gani ndio akuwe miongoni mwa ahlul Qur'an ama nukta ya kwanza ili mtu awe min ahli alquran miongoni mwa watu ambao kwamba ni watu wa Qur'ani watu ambao kwamba watakuwa ni special kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi ya kwanza kabisa afanye bidii afanye hima afanye pupa ya kuweza kuweza kuisoma Qur'ani mara kwa mara na akifirishe kisomo chake cha Qur'ani mara kwa mara na ndiyo tukaelezwa na Rasul alayhi salatu wassalam katika hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال hadithi hii ambayo kama tunaenda kusoma tuangalie watu wa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama watakavyoelezwa wale ambao kwamba walikuwa wanakithirisha kisomo chao cha Qur'ani huku duniani mara kwa mara yuqalu yani li sahibi alquran ataelezwa yule ambaye kwamba alikuwa ni rafiki wa Qur'ani huku duniani alikuwa akiisoma mara kwa mara na vile vile kuifanyia kazi ataelezwa kitu gani iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha ataelezwa yule ambaye kwamba ni miongoni mwa ahlul Qur'an na tumesema kwamba mtu akitaka kuwa miongoni mwa wale ambao kwamba watakuwa ni ahlul Qur'an na special mbele ya Allah kesho basi wanafaa kukithirisha kisomo cha Qur'ani mara kwa mara sasa tusikie watakavyoelezwa wale ambao kwamba walikuwa wanakithirisha kisomo chao huku duniani ya Qur'ani wataelezwa kitu gani iqra soma na kila unaposoma utakuwa unapandishwa daraja na usome vizuri namna ulipokuwa unasoma huko duniani hakika mashukio yako na sehemu ambayo kwamba itakuwa ndiyo mashukio yako itakuwa ni mwisho wa aya ambayo kwamba utaisoma wewe leo kuna watu wanajua sura moja tu wengine hata sura moja hawaijui tujiulize je tutakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wataambiwa iqra wartaqi wartaqi waratil kama kunta turatil fi dunya je tutakuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wataulizwa na kuelezwa habari hizi kwa hiyo mtu atakayetaka kuambiwa siku ya kiyama hizi kauli yenye tumezisema hapo nyuma basi ajitahidi kwa kukithirisha kisomo chake cha Qur'ani kwa sababu aya ya mwisho ambayo kwamba ulijua ndio itakuwa sehemu yako ya mwisho ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kuingia ndani yake yani janna na vile vile ibn Mas'ud radhiyallahu an amenyanyua naam hii kauli yake ameitoa kutoka kwa rasul alayhi salatu wassalam kwa kusema anna almar'a yuthabu ala kulli ayatin yaqra'u min kitabillah hakika mtu hupata thawabu katika kila ambayo aya ambayo kwamba anaisoma kutoka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yani kila aya ambayo kwamba mtu anasoma anayo thawabu kemkem kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema la aqulu alif lam mim simaanishi mtu akisoma aya ya alif lam mim naam itakuwa amepata thawabu moja bali akasema walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun yani mtu akisoma alif peke yake anapata thawabu kumi akisoma lamun anapata kumi na akisoma mimun anapata kumi kwa hiyo kuna fadhila kubwa sana ambayo kwamba naam watu ambao kwamba hawajishughulishi na Qur'ani huku duniani hukosa na kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile wataikosa. Kusoma Qur'ani kuna thawabu nyingi ndugu zangu katika imani. Na vile vile kuna tambihi muhimu zaidi katika yule ambaye kwamba anajishughulisha na kusoma Qur'ani na kukithirisha kusoma Qur'ani wanazuoni wameiweka. Kuna mipaka khas ambaye kwamba haifai kuvukwa na vile vile haifai, haifai kupunguzwa hiyo ahlul ilm wakasema kwamba kuna ambao kwamba wanafanya ghuluu katika kusoma Qur'ani na kuna wale ambao kwamba wanafanya jafa katika kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tuanze na wale ambao kwamba wanafanya ghuluu yani wanapitiliza mipaka ya kisomo ni yule ambaye kwamba anasoma Qur'ani na kuimaliza chini ya siku tatu chini ya siku tatu naam maulama yani ahlul ilm wanasema kwamba naam kisomo kama hicho akifai kwa mtu na hiyo imasihi katika hadithi aliyoisimulia Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema imepokewa na imasihi kwa huyu sahabiyun jalil nahyu nabii sallallahu alayhi wasallama an qira'ati al-Qur'ani fi aqalli min dhalika ay thalathati ayyam Rasul alayhi salatu wassalam amezuia jambo hili la mtu kusoma Qur'ani na kumaliza chini ya siku tatu hili ni jambo ambalo kwamba inakuwa ni ghuluu inakuwa imepita mpaka na Rasul alayhi salatu wassalam amekataza jambo hili Naam na jambo la pili ambalo kwamba wameweka tambihi juu yake ni aljafa nayo vile vile ahlul ilm wameweka na mpangilio ambayo kwamba sheria imeiweka wakatueleza haifai mtu kufanya uzembe haifai mtu kufanya takasul naam katika jambo hili na hiyo ni jambo ambalo kwamba imetukiza naam ahlul ilm ni jambo ambalo kwamba imetukiza ahlul ilm kwa ambayo kwamba kuna uwezo ya kusoma Qur'ani naam imma kwa, kwa, kwa kuhifadhi ama kwa kusoma Qur'ani kwa kuangalia na macho naam wametukizwa mtu ambaye kwamba atafanya uzembe ikapita muda huu ikapita muda huu ndio akasema qala al-qadi Abu al-Husayn ibn Abi Ya'la fi kitab at-tamam annahu yukrahu lil-qadiri أن تمر عليه أربعون ليلة ليلة لا يختم القرآن فيه القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى أنا سيما katika kitabu chake cha tamam kwamba hakika inachukiza kwa yule ambaye kwamba ana uwezo wa kusoma Qur'ani ima kwa kuhifadhi ama kwa kuona naam kisha akapitiliza siku 40 pasina kusoma Qur'ani hili ni jambo ambalo kwamba inachukiza maulama wanatoa taarifa hii kwa hiyo muislamu hafai kupitiliza siku 40 kisha yani wala hajagusa hajagusa Qur'ani hii ni jambo ambalo kwamba sheria imechukia jambo kama hilo wala haifai mtu kusoma Qur'ani chini ya siku tatu ilikuwa ni nukta ya kwanza endapo mtu anataka kukua miongoni mwa ahlul Qur'ani basi aweze kukithirisha qiraa yake aweze kukithirisha katika kisomo chake kwa sababu atapata faida huku duniani na vile vile kesho akhera atakuwa ni miongoni mwa wale ambao kwamba watakirimiwa nukta ya pili ambaye mtu endapo atataka kuwa min ahli alquran miongoni mwa wale ambao kwamba ni watu wa Qur'ani ambayo wametajwa katika hadithi tuliyotangulia kuisoma ni afanye bidii katika kuhifadhi hizi ayati ambazo kwamba zinapatikaniwa katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na afanye juhudi ya kuweza kuziweka katika moyo wake kwa sababu kila mtu anavyokusanya kila mtu anavyokusanya zile aya na akazihifadhi katika moyo wake basi vile vile atakuwa ni mwingi wa kusoma hiyo kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kila mtu anapoendelea kusoma kwa wingi basi anakuwa na pupa naam ya kuweza kutaka kuifanyia kazi naam kwa hiyo ili ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana mtu aweze kufanya pupa na bidii kuweza kuhifadhi hiki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuhifadhi hizo ayati ambazo kwamba ziko ndani yake na kuiweka katika moyo wake hili ni jambo ambalo vile vile ili, ili mtu awe miongoni mwa ahlul Qur'ani basi ahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ahifadhi hizo ayat na kila anapohifadhi atakuwa ni mwingi wa kufanya bidii katika kisomo chake mtu akihifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala naam na akaiweka katika moyo wake itakuwa amemhifadhi Allah na itakuwa ni sababu ya Allah jalla fi ula kumhifadhi vile vile na yeye ndio alayhi salatu wassalam alipokuwa anamfundisha sahabiyun jalil mmoja katika masahaba zake alikuwa mdogo akimwambia ihfadhillah yahfadhuk mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi vile vile na kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala ni kuzihifadhi sheria zake ambazo zipo katika kitabu chake kitukufu Qur'an Allah atakuhifadhi vile vile na vile vile mtu akihifadhi Qur'ani na kuiweka katika matendo yake ya fahamu itakuwa ni sababu yake ya kukua katika uongofu katika njia ambayo kwamba imenyoka ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam hakika bila shaka hiki Qur'an yani hiki kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala yahdi lillati hiya aqwam inaongoza kwa ile njia ambayo kwamba imenyoka Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba endapo mtu akashikamana nayo itakuwa ni sababu ya yeye kuwa katika njia iliyonyoka. Hii ilikuwa ni sababu ya pili mtu kuweza kukua miongoni mwa ahlul Qur'an. Ama sababu ya tatu ili mtu awe miongoni mwa ahlul Qur'an basi ni afanye bidii katika kuhakikisha kisomo chake anakisoma kwa njia ya uzuri zaidi kwa kuweza kutamka zile herufi inavyostahiki kutamkwa na vile vile kuipatia sifa hizo herufi inavyostahiki kupewa hii ni katika sababu ya mtu kukuwa min ahli alquran naamna hii imepokewa kwa masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in imethibiti kuwa Abi ni siddiq radiyallahu anhu أنه قام في المسلمين خطيبا فقال أيها المسلمون أعربوا القرآن صحابي جليل نميونغوني مخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر الصديق رضي الله سبحانه وتعالى iwe juu yake alisimama siku moja kwa kuwahutubia waislamu kisha akasema enyi waislamu basi mujifunze Qur'ani kwa kuitamka inavyostahili kutamkwa hizo herufi na vile vile kuipatia sifa zake na kujiepusha na makosa hii ni miongoni mwa vitu ambavyo kama vinaonesha kwamba kuna umuhimu wa watu kujifunza Qur'ani namna inavyostahiki kujifunza haifai mtu kusoma Qur'ani namna anavyosoma gazeti haifai mtu kusoma Qur'ani namna anavyoiga vitu vingine bali Qur'ani iko na njia yake khas ya kuweza kusoma vile vile imethibiti kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yadribu abnaahu ala tarki al-i'rab wala yadribuhum ala tarki al-hifz nithibiti kutoka kwa ibn Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa akimpiga mtoto wake kwa kuacha kutamka herufi inavyostahili kutamkwa kwa kuacha kupatia sifa herufi zake kupatia zile sifa zile herufi alikuwa akimchapa mtoto wake kwa jambo hili wala alikuwa ataki, mtoto wake wala kumpiga mtoto wake kwa kuweza kusahau aya ambayo kwamba anaisoma yani akisahau ni jambo sahali kuliko naam kukosea namna ya kutamka herufi na namna ya kuipatia hiyo sifa herufi kwa hiyo katika nukta hizi tunaona kwamba ni muhimu zaidi na ni jambo la lazima Muislamu kujifunza na kuizoesha ulimi yake naam kwa kusoma kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala namna inavyostahiki kwa hiyo ili mtu awe min ahli alquran basi yajitahidi kujifunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutamka herufi kwa uzuri na kuipatia sifa ambayo inastahiki hiyo herufi na vile vile kujiepusha na zile makosa ambazo kwamba endapo atakosea na ikaribu maana na kadhalika hii ilikuwa ni nukta ya tatu ya mtu ambaye kwamba anataka awe min ahli alquran ama nukta ya nne kwa mtu ambaye kwamba anataka kuwa min ahli alquran kuwa miongoni mwa wale ambao kwamba wanaitwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni watu special kwake yeye ili uwe special kwa mtu lazima ufanye jambo fulani ambayo kwamba ni nzuri kwake vile vile ili uwe special kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi kuwa miongoni mwa watu wa Qur'an naam sababu ya nne ni mtu afanye pupa na bidii kuweza kujifunza naam atafaquh fi kitabillahi jalla wa ala ni mtu kuweza kukuwa na fiqhi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka ndio Abu Abdurrahman As-Sulami sahabiyun jalil anatueleza hadathana alladhina kanu yuqri'unana walituhadithia walitueleza wale ambao kwamba walikuwa wanatufunza min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam naam huyu naam baba yake alikuwa ni sahaba na mama yake vile vile alikuwa ni sahaba Abu Abdurrahman As-Sulami anasema walitueleza wale ambao kwamba walikuwa wanatufunza min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yani miongoni mwa masahaba marafiki za rasul alayhi salatu wasalam annahum kanu la yujawizuna 10 min ayati yani min ayat walikuwa hawavuki aya kumi walikuwa hawasongi mbele baada ya kusoma aya kumi isipokuwa hata ya'lamu ma fiha min alhalali walharam walikuwa hawavuki aya kumi isipokuwa baada ya kufahamu naam hizo aya vizuri ni kipi halali na ni kipi haramu katika hizo aya inamaanisha walikuwa hawana haraka ya kusoma Qur'ani walikuwa wakisoma naam lakini mpaka waifahamu kwa hiyo ili mtu awe miongoni mwa ahlul Qur'an vile vile basi afanye bidii kwa kuhakikisha baada ya kusoma Qur'ani basi ameifahamu na akiifahamu itakuwa ni sababu yeye kufanyia naam kazi hiyo Qur'an akiifahamu Qur'ani itakuwa ni sababu ya yeye kufanyia naam kazi hiyo Qur'ani naam na tunavyojua ambaye kwamba atakuwa ni ahlul Qur'an ni yule ambaye kwamba anajua kuisoma kisha akafanyia kazi huyo atakuwa ni mwenye kupata thawabu kemkem alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur anatueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an hakika wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kusoma kitabu chake wa aqamu salah kisha wakawa wenye kusimamisha sala na ndani ya sala kuna kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala vile vile inamaanisha kama mtu anasimamisha sala anafaa kujifunza kitabu cha Allah kwa wingi kwa sababu ndani ya Qur'an ndani ya sala kuna Qur'ani kisomo wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kisha wakawa wenye kutoa kile ambacho kwamba tumewaruzuku sisi kwa siri na kwa dhahiri yarjuna tijaratan lan taburu huku wakitaraji na biashara ambayo kwamba haina hasara kwa hiyo kusoma Qur'an na vile vile kusimamisha sala na kutoa naam katika mali ambayo Allah amekuruzuku hii ni biashara ambayo kwamba haina hasara ikhwa hiyo ni biashara ambayo kwamba haina hasara liwafiyahum ujurahum wazidahum min fadli Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa ujira wao kisha watawazidishia katika fadhila yake innahu ghafurun shakur hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha tayib kwa hiyo ni muhimu zaidi sisi kujifunza kitabu cha Allah na kufahamu naam maana yake. Hii itakuwa ni sababu ya sisi kuongoka. Na sisi tupo duniani leo tuko na familia zetu vile vile wako chini yetu. Kunao watoto wetu ambao kwamba wako chini yetu. Kwa hiyo tujitahidi kadri ya uwezo kuhakikisha kwamba tunajifunza Qur'ani sisi na tunaingiza watoto wetu katika system ya kujifunza Qur'ani ili kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tukue min ahli alquran wa khassati tayib ili tukue miongoni mwa wale ambao ni Qur'ani na ni special kwa Allah subhanahu wa ta'ala استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد katika hiyo nukta tutaweza kuongezea naam baadhi ya niqat tumesema ili mtu awe miongoni mwa ahlul Qur'an na awe ni special mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala anafaa ajifunze Qur'ani baada ya kujifunza na ajifundishe na maana ya hizo aya ajifunze zile vitu ambavyo kwamba zinatakikaniwa kujulikana kwa hizo aya ili aweze kufuata na hiyo anafaa kusaidiwa naam anafaa kusaidiwa na wale ambao ni wajuzi sawa anafaa kusaidiwa na wale ambao ni wajuzi juu ya hilo aende akatafute wale ambao wanafahamu tafsiri ya Qur'ani aweze kufahamu vizuri tafsiri yake kisha aiweke katika amali ndio ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma akasema inna qari alquran wa hamil alquran yajibu alayhi an ya'rifa bilaylihi an yu'rafa bilaylihi idha an-nasu na'imun yule ambaye kwamba ni msomaji wa Qur'ani kwa wingi yule ambaye kwamba ameibeba Qur'ani katika moyo wake anafaa kujulikana na sifa hizi miongoni mwa sifa hizo ni watu wanapolala usiku yeye anakuwa macho huku wakisali na kusoma Qur'ani wabinaharihi idhin nasu muftirun idh huwa sa'im na vile vile mchana inapofika watu wengine wanapokuwa wanakula yeye ni mwenye kufunga wabisamtihi idhan nas yatakallamun watu wanapokuwa wanazungumza naam kwa mambo ambayo kwamba hata haina manfa katika dunia yao na akhira yao basi anakuwa ni mwenye kunyamaza na vile vile naam sahibu alquran anafaa kujulikana na sifa hii ya kunyamaza pale watu wanapokuwa wanapoteza wakati wao katika mambo ya naam na mtu wa Qur'ani mwisho kabisa anafaa kukuwa muongofu anafaa kukuwa katika uongofu ambao kwamba amekuja nayo Rasul alayhi salatu wasalam na uongofu wa hiyo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na endapo mtu atakuwa tofauti na hiyo basi airudie moyo wake kwa kuangalia na vile vile aihisabie nafsi yake ili aweze kukua min ahli alquran katika njia ambayo kwamba ni sawa kwa hiyo kwa haya machache tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie wale ambao kwamba wanasikia khair na kuyafuata namomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao kwamba wanajishughulisha na Qur'an katika kisomo mara kwa mara na vile vile tukishaisoma tujifunze maana ya Qur'an ili tuingize katika amali yetu kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tuje tuambiwe naam soma kila utakapokuwa unasoma utapandishwa daraja naam na mwisho aya ya mwisho utakayosoma ndio itakuwa sehemu yako aya ya mwisho mwingine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 صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قوموا إلى صلاتكم